U slučaju da se sabah ne klanja u sabahsko vrijeme, da li se mogu dva rekata farza klanjati do, e, do e, podne namaza? I drugo pitanje, da li se može ući u toalet sa šamijom na čijem kraju ima naslika na džamije? Ako nismo klanjali sunnet od sabahskog namaza, znači po izlasku sunca klanjamo taj dan. Znači ako smo klanjali fart, ostaje nam sunnet. Ako možemo klanjati prije izlaska sunca, klanjamo poslije farda sunnet ako bi na samom već izlasku bio, da ćemo klanjati fard, po izlasku sunca prije podne klanjat ćemo sunne. Kada je pitanje o abdesti, ulazak u jeste uzimanje abdesta, ako ima nasaka na džamija, min el edeb, kad je bolje, znači da takva mahrama ne bude u upotrebi. Zimeju znakovi, likovi, džamija i slično, bude izbići.